Գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ Նարեկ Հարությունյանը ներկայացնում է, թե ովքեր եւ ինչպես են ստանալու հասանելի սերմացուն։ Կարտոֆիլի սերմացուի հատկացումը կազմակերպվում է հետեւյալ կերպով. համայնքներից հայտերը ներկայացնում են համապատասխան շրջանների գյուղբաժիներին, գյուղբաժիները ներկայացնում են գյուղնախարարություն, իսկ արդեն գյուղնախարարության ներկայացված ցանկի հիման վրա գյուղ եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից կնքվում է պայմանագիր տվյալ հողօգտագործողների հետ եւ դրամատ արտադրում է Սերմացուն։ Կարող են սերմացու ձեռք բերել նաև Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչները, ովքեր ունեն մինչև 1000 քառակուսի մետր եւ ավելի հողատարածք եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն, տեղեկացնում է Նարեկ Հարությունյանը, թե ինչպես պարզաբանում է կարգը։ Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպվում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջոցով մինչև 1000 մետր հողատարածքներ մշակողների մասով, իսկ 1000 մետրից բարձր էլի գյուղ հիմնադրամի միջոցով։ Օրեր առաջ շրջանառվեցին լուրեր, ըստ որոնց Արցախի հանրապետության գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից ձեռք բերված կարտոֆիլի սերմացուն որոշ շահառուներ օգտագործում կամ վաճառում են սննդում օգտագործելու նպատակով։ Այս առիթով Լիազոր Մարմինը նույնիսկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, տեղեկացնելով, որ նման կարտոֆիլը սննդի տեսքով օգտագործելու համար պիտանի չէ։ Մեկնաբանելով այս տեղեկատվությունը Նարեկ Հարությունյանը մասնավորապես ասել է. Պահեստավորված մեր սերմացունեն պահպանելու համար կան թունաքիմիկատներ, որոնք թունախեղված են, տվյալ ապրանքները թունախեղված են եւ սննդի մեջ օգտագործելու համար ոչ պիտանի են։ Այդ իսկ պատճառով հորդորում ենք բնակչությանը, որպեսզի սննդի մեջ չօգտագործեն տվյալ սերմացուները։ Ինչպես տարբերի գնորդը այսպես կոչված թունախեղտած կարտոֆիլը, հարցինի պատասխան Նարեկ Հարությունյանն ասում է, որ դրանք տեսքով սովորական կարտոֆիլից չեն տարբերվում եւ գնորդն անզեն աչքով այդ տարբերությունը տեսնել չի կարող։ Այդ դեպքում ինչպես է վերահսկողություն իրականացվում։ Պատասխանը լիարժեք չէ։ Կարտոֆիլի սերմի ոչ նպատակային օգտագործման բոլոր դեպքերը կքննվեն համապատասխան համապատասխան մարմինների կողմից եւ մեղավորները սահմանված կարգով կենթարկվեն պատասխանատվության, ասում է զրուցակիցս։ Սերմացուն չպետք է վաճառվի։ Պետական կառույցները պետքա բոլոր լծակները կիրառվեն, մարդիկ էլ հասկանան, որ սերմացուն չպետքա վաճառվի։ Ինք արտաքին տեսքով ընդհանրապես չի տարբերվում։ Մեր կողմից վերահսկողությունը կատարում է հետո արդեն երբ որ սերմը ցանում են մեր կողմից այդ մասով է կատարվում, իսկ մնացած վերահսկողությունը համապատասխան մարմիններն են զբաղվում։ Բացի կարտոֆիլից գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը տրամադրում է նաև այլ սերմացու, ինչպես կարտոֆիլի, այնպես էլ մյուս գյուղմթերքների սերմացուի ձեռքբերման ձևն ու գինը տարբեր են տրամադրում են կտավատի, կորնգանի, արվույտի սերմացուներ, սրանք ամբողջությամբ 100%-ով սուբսիդավորվում է գինը, հաճարի սերմ ենք տրամադրում եւ կարտոֆիլի սերմ ենք տրամադրում, ունեն տարբեր գնային սեգմենտներ կախված վաճառքի տեսակից, այսինքն եթե ուղակի առու վաճառքով է, վճարումը կատարվում են կարտոֆիլի մասով, վճարում են 210 դրամ։ Եթե վճարումը կատարվում են 20%-ի չափով, 238 դրամա կիլոգրամի արժեքը, իսկ եթե կնք մեկնարկում է փոխառության պայմանագիր մինչև մի քանի ամիս ժամկետով, այս դեպքում արդեն 270 դրամ է։ Հաճարի ծերմացույի դեպքում 1 կիլոգրամի արժեքը ուղակի առվաճարքի դեպքում 200 դրամ է, եթե 20% վճարում է 227 դրամ է եւ 250 դրամ, եթե կնքվում է փոխառության պայմանագիր։ Փոխառության պայմանագրերը կնքվում են 5% տոկոսադրույքով։ Կան նաեւ գառնանացան այլ մշակաբույսեր, որոնք ամբողջությամբ տրամադրվում են անհատույց։ Դրանք Դրանք են եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի, սոյայի, կտավատի, ոլորի, ոսպի, սիսերի եւ առույտ կորոնգանի մասին արդեն խոսեցինք։ Գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործառույթների շրջափակման պայմաններում ավելացել է եւս մեկը։ Կառույցը զբաղվում է ներմուծված սննդի մատակարարումներով։ Նարեկ Հարությունյանն ասում է, կա ստեղծված հանձնաժողով, որի միջոցով անցկացվում են մրցույթները։ Տրամադրվում խանութների ցանկը եւ հաստատվելուց հետո առաքվում են։ Խոսքն առաջին անհրաժեշտության ապրանք հեղինակների մասին է, որոնց բաշխումը հիմնականում կազմակերպվում է ըստ կտրոնների։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։